Ähm, vielleicht gehen wir, ähm, gehen wir noch einen Schritt zurück. Ähm, das, das Leben der, der Frauen ähm, in der Sowjetunion und nach dem äh, Zusammenbruch der Sowjetunion. Wie hast du das erlebt? Давай отступим на несколько шагов назад, okay. чтобы ты нам описала жизнь женщины в Советском Союзі і після розвалу Советського okay. Союзу? Э, я це все пам'ятаю. Е, ну, так як я ще е, жила е, неповнолітня під час Радянського Союзу, то я візьму приклад свою маму. Моя мама вчителька. Е, останні роки, вже починаючи десь з 85-го року, е, в Радянському Союзі е, не було якісних продуктів, не було якісного одягу, і за зарплату не можна було відповідно і гідно жити. Остань... Ähm, ich erzähle nur, ähm, ich bin ja als Halbwüchsige in der Sowjetunion, habe ich gelebt als Halbwüchsige. Ich erzähle nur über meine Mutter. Sie war Lehrerin vom Beruf und in der Mitte der 80er Jahren kam das auf, dass es gab kaum Lebensmittel in den Geschäften und äh, die Leute haben keine Gehälter bezogen. Mhm. Е, уже в кінці, е, в, на початку 90-х років, е, зарплату не виплачували взагалі, і мої батьки просто виживали. Ну, Так як ми жили в місті, але ми все рівно мусили вирощувати навіть і курей, тому що в магазинах не було нічого, крім морської капусти і кільки. І... Ем, черги були за молоком, е, видавалися пайки е, е, масла, цукру і навіть хліба. Все поштучно видавалось, і черги були кілометрові. Ем, bis zu Ende der 90er Jahren, da wurde, äh, wurden gar keine Gehälter gezahlt. Oder bis zu Anfang der 90er Jahren. Und weil wir in so einem ländlichen Gebiet gelebt haben, ja, meine Eltern, die mussten ja nur überleben, leben konnte man nicht. Und weil wir ein bisschen ländlich gelebt haben, da haben wir auch äh, Hühner gezüchtet, weil das gab ja kilometerlange Schlangen nach Lebensmitteln. Und man hat ja stückweise nur Butter oder Zucker bekommen auf die Hand. Man musste nur immer Schlangen stehen. Mhm. Okay, okay. Das heißt also, du hast äh, als Kind oder als Heranwachsende hast du Hunger und ähm, ja, Armut, Bedürftigkeit kennengelernt, erlebt. Это значит, что ты испытала и голод, и как подросток испытала голод и недостатки. Е, ну, я не можу сказати, що я іспитала голод, тому що мама старалася, все-таки їздила до бабці, ми сажали город. Ну, так, щоб сильного різноманіття не було. Мої батьки виживали як могли. Ich kann nicht sagen, dass ich direkt gehungert habe, weil meine Mutter ist ja auch in, aufs Land gefahren und da haben wir auch einen Garten bestellt, das heißt Gemüse. und Kartoffeln. Und, äh, aber ich kann auch nicht sagen, meine Eltern waren fleißig und die haben alles gemacht für uns. Und äh, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt in, im Luxus mhm. aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie hat dich das geprägt, als, als Mädchen speziell? Что ты можешь сказать, что как тебя как девочку, как это на тебя повлияло? Е, я думаю, що з всього того е, життя, е, ну, з дитинства, я думаю, я все-таки сильнішою жінкою стала, ніж якщо би все було добре. Ну, якось так. І більше цілеспрямованішою. Ich glaube, das hat mich in der Hinsicht geprägt, dass ich dadurch auch stärker geworden bin, bin stark geworden. Nicht so wie Kinder, die alles hatten. Hm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm und du hast auch gesehen, was deine Mutter, wie deine Mutter leben musste. Ne? Ähm, war deine Mutter dein Vorbild oder hattest du andere Vorbilder? Was würdest du sagen? Ты видела, как жила твоя мама. И Что ты могла бы сказать? Она была твоим примером или какие были у тебя примеры для жизни? Я думаю, что мама это самый большой приклад, так. Ich glaube, dass das große Beispiel war, mein Vorbild war meine Mutter. Mm. Mm. Um. Ми ясно, що жінки хотіли гарно одягатись, хоча в магазинах не було відповідного одягу. І ми і шили, і щось придумували, щоб гарно виглядати. Als junge Frauen haben wir immer natürlich Wunsch gehabt, uns schön zu kleiden. Aber es gab ja nichts. Aber wir haben uns immer was einfallen lassen, haben selbst genäht. Okay. Super. Die Not macht erfinderisch, hm. sagt man im hm. Deutschen. Да, немецкая пословица говорит, что нужда э, делает человека находчивым, изобретательным. Mhm. Mhm. Gibt es das Sprichwort auf Ukrainisch? Гипс auf Ukrainisch. Бывает так, есть такая пословица по-украински? Не, не, не помнишь? Э, э, Все, что нас... Э, Зараз я пригадаю. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Alles, was uns nicht tötet, macht uns stark. Okay, ja, das kennen wir auch. Ja. Oder umbringt, ja, so lieber. Okay, okay. Ähm,